nunca quise ver maduro. Muchos militar de puro, pocos militar de dura. Yo juro más maduro. Tocan para Se inscribe прямо в ухо. Armadura пизданула. Сухи прямо в унитаз. Лучше бы ты пробил себя в мамородную. Приступ тобой стекляшка, волосатые ноги А теперь разрядом с арматуры в голову В жопе теперь гуги, в жопе Бетоном занесет твое вонючее тело И пока выряют люди по скелету Матери изъяны в новеньком асфальте Гоги, ебаный баран Гоги больше не живой Волосатый не кривой Плющенный да и не злой Гоги не придет домой дороге Сидел на дороге, бил по стекляшке Полосатые ноги, а теперь разъедом с арматурой в голову В жопе теперь гоги, в жопе Бетоном занесет твое вонючее тело И пока валяют люди по асфальту Матеря изъяны в новеньком асфальте Гоги,